Jozuės knyga, trečias skyrius. Jozuė atsikėlęs anksti rytą su visais izraelitais traukė iš šitimo. Jie pasiekė Jordaną ir ten, prieš pereidami jį, nakvojo. Trims dienoms praėjus, vyresnieji ėjo per stovyklą ir įsakė žmonėms – Kai pamatysite viešpaties, jūsų Dievo, sandoros skrynę ir kunigus levitus, ją nešančius, pradėkite žygiuoti paskui ją. Tačiau tarp jūsų ir jos privalo būti maždaug dviejų tūkstančių uolekčių atstumas. Neprieikite prie jos arti. Niekad nejote tuo keliu, todėl sekite ją Jozuė tarė žmonėms, pašventinkite save, nes rytoj viešpats darys tarp jūsų stebuklus. Po to Jozuė tarė kunigams, imkite sandoros skrynę ir eikite tautos priekyje. Jie paėmė sandoros skrynę ir ėjo tautos priekyje. Viešpats tarė Jozuei, Šiandien pradedu išaukštinti tave viso Izraelio akise, kad jie patirtų, jog aš būsiu su tavimi, kaip buvau su Moze. Įsakyk kunigams, nešantiems sandoros skrynę. Kai įbrisite į Jordaną, sustokite jame. Po to Jozuė tarė Izraelitams, Ateikite arčiau ir klausykite viešpaties, jūsų Dievo žodžių. Iš to pažinsite, kad gyvasis Dievas yra tarp jūsų ir kad jis išvarys pirmą jūsų kananiečius, hetitus, hivus, perizus, girgašus, amoritus ir jebusiečius. Visos žemės viešpaties sandros skrine eis per Jordaną pirma jūsų. Paskirkite dvylika vyrų iš Izraelio giminių, iš kiekvienos po vieną. Kai tik kunigų, nešančių viešpaties, visos žemės valdovo skrynę, kojos palies Jordano vandenį, tekas žemyn, iš aukštumų vanduo, sustos kaip pylimas. Žmonės išėjo iš palapinių, kad perėtų Jordaną paskui kunigus, nešančius sandoros skrynę tautos priekyje. Kai kunigai su sandoros skrine įbrido į vandenį, Jordanas buvo patvinęs pjūties metu, vanduo sustojo tekėjęs. Vanduo tekas iš aukštumų sustojo kaip pylimas prie Adamo miesto, kuris yra šalia Sartano, o vanduo tekąs druskos jūros link, išseko. Ir tauta perėjo per Jordaną ties Jerichu. Kunigai, nešusieji viešpaties sandros skrynę, stovėjo ant sausos žemės Jordano viduryje, iki visa tauta sausumą perėjo per Jordaną.